Bai, egia ez dira atxemaiten, gero um, jakin behar da ere oso guti baditugula tokian berean olako maskak ez baitira baliatzen. Eh, guk baditugun maskak dira ezagutzen ditugunak, justu paperezkoak. Eh, hor dakiguna, uh, orain arte paperezko maska horiek ez dira aski uh, koronavirusaz uh, babesteko. Eta beraz, behar diren maskak eh, deitzen dira FFPB eh, maskak eh, horiek ez ditugu tokian berean urtean zehar, beraz hor birusa tela denetik ez ditugu jakin behar da gainera maska horiek txinan fabrikatuak direla, beraz segur da ez ditugula segidan ukanen. Uh, gero hor, uh, goizuntan mesu bat erranez ukanen dugula dotazio bat um, olako maska batzuk, gu noiz zehazki, baina ez dira izanen edo noren dako, justu uh, osasun um, ahloan ari, direnak, uh, ari direnen uh, dako, beraz jende horrek koen eh, dute gutun bat, eta gutun horrik ilan alko dira bila maska horiek. Errandu zue, paperezkoak asteko ez dituzue, er, ez direla hain efikazak edo ez direla eritasunari buru egiteko baliagarriak? Ez, paperezko horiek eh, hor e, eh, zute, segurtatzen dute, ez dira efikazak, zenta diende batzuek e, txinan dute ala ere horiek zta handenek ezagia dituzte guai, baina ala ere segitzen da e, birusa gerota, gerota gehiago badute, beraz badakigu horik ez dela aski. Eta gasutat bat gozitan paperezko horiek ere ez ginintan hain iztokian berean, beraz, bada ez zirela gehiago esu eh, Galdera da ere, nok erosten dituen olako maskarak, hemen. Hemengo jendeak dira, badira ere beilariak eh, doni bane garazin hain pasatzen direnak, nok ditu erosten horiek? Eh, Piskat denetarik, hainitz hemengo jendeak jendea beldurtzen baita ere. Gero, uh, maska, ez, maska horiek, kasu guztetan, uh, eh, ez bali madu per, kontaminatua den pertsonak eh, emaiten, ez du balio. Zenta pertsona horrek... Eh, ez bali madu maiten, ala ere pasatzen da, beraz eh, ez du balio egitaf eh, eskualdeko farmazia guzien itzulia, ez da ez hartzen baitu ze maska hori, ez du zela rapatuko. Mhm. Gero hemen gaindi ez da horrein dikasurik, beraz, ba, pixka dienda hasten da beldurtzen, telebistan hain nitz aipatzen baita, baina horrein dik babestua gira. Prezeski, hemen zuen farmazian, afarroa farmazian, bezeroak aldu zaizkizue galderak pausatzera, edo kezkatuak direla, edo sintomoak badituztela? Keskatuak direla bai, uh, gero simptomoak ez dira bat uh, entzunak. Uh, eh, Keskatuak bai aldiz hainitzen zuten da. Uh, gero simptomoak bai maduzi edo duda bat, uh, orain arte jaiten dena, da behar dela deitu uh, ama bosta ikusteko. Baina uh, beste naziket jende hainitz kezkatua da, piskat uh, beldur animalekoa sortzen baita. Uh, Baina uh, ez da orainik uh, beldurtzekorik uh, normalki. Mileska? Mileska zuri.